Dakle, to je kad je u pitanju ovo dvoje, ova dva razloga izostanka pobjede. Treći razlog je i on je večeras naša tema. Utopljenost u Dunjaluk i predanost Dunjaluku. Kad je u pitanju to, spomenut dva kuranska ajeta, braće i sestre, koja želimo da prokomentarišemo, da ih učemo iz toga pouku, inša Allah. Dakle, kažem dva kuranska ajeta iz Allahove knjige, iz Kur'ana, eh da se Bog do muslimani vraćaju Kur'anu da iz Kur'ana uzimaju i da Kur'an slijede, situacija bi im bila daleko bolja. I umete danas ima veće potrebe od potrebe da se vrati istinski Kur'anu kao programu svoga života. Jer Allah nije objavio, braćo i sestre, Kur'an da se njime ukrašavaju džamije i kuće, da se ispisuju levhe i ajeti po zidovima, niti je objavio ili još manje je objavio Kur'an da se uči u mrtvima. Šta ima korist moj mrtvi babo ili tvoj kad odem na kabur i učim mu kuranski ajet ja ejuhel lezina amanu takullah vadaru ma bakije minar riba o vjernici bojte se Allaha i od viška kamate odustanite šta se to na njega odnosi jel se to na njega odnosi jel to njemu treba ne nego je Allah Đelešanhu dakle objavio Kur'an da bude program života kod muslimana kako kaže imam Malik, u stvari bilježi imam Malik, u svom muvekau od Abdullah ibn Sa'uda predaju od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, dakle hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem u kojem kaže obraćajući se Abdullah ibn Sa'udu, o Abdullah, ti živiš u vremenu u kojem ima mnogo ljudi koji razumiju propise Kur'ana, a malo onih koji ga čitaju. Malo onih koji ga čitaju, a puno onih koji ga dobro razumiju mnogo onih koji žive po Kur'anu i vode, i vode računa o njegovim propisima, a malo onih koji vode računa o njegovim harfovima. O njegovim harfovima kako će ih izgovarati. Vode računa, dakle nisu se usresredili samo na harfove, nego daleko više vode računa o primjeni Kur'ana, o radu po Kur'anu. Zatim, živiš u vremenu u kojem ima malo prosjaka, a mnogo onih koji dijeli. Malo prosjaka, mnogo onih koji dijeli. Zatim, u vremenu u kojem se dugo ostaje na namazu i u namazu, a malo ima besposlenog, besposlenog i praznog govora. A kaže, doći će vrijeme, Abdullah, kada će ljudi mnogo čitati Kur'an, a slabo će ga razumijevati. Malo će ga razumijevati. Posvećivat će pažnju njegovim harfovima, a neće ga primjenjivati u svojim životima. Biće mnogo prosjaka, a malo onih koji dijeli malo će se ostajati u namazu malo će se i kratko ostajati u namazu tek toliko da se obavi da se završi da se emr Allahu izvrši kako mi često puta ka da nije se odužiti da nije se odužiti a puno će se besposlećariti i govoriti o šupljim stvarima i tada će se malo raditi za vjeru a puno će se udovoljavati strastima i zaista poslanice Selam je opisao naše vrijeme kao da je živ među nama Dakle, Kur'an je Allah objavio radi čega? Allah kaže u Kur'anu, Audhu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha, ma anzalna alejka l'Kur'ana li teška. Mi ti ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, da ti on bude tegoba, nego zašto? Illa te zakiratan li me jahša. Objavljujemo ga da bude opomena, da bude opomena i poruka onome ko se boji Allaha, ko se boji Allaha, Đalešanu. I Allah nam navodi primjer u Kur'anu, Dunjaluka pa kaže, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نvedim kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koje i poslije natapanja vodom koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu, a Allah se može. Pogledajte, braše, u sure Kah, primjera Dunjaluka. I zaista je takav. Poput bilja. Poput bilja koje Allah, nakon što se osuši, nakon što dođe jesen i njega nestane, Allah ponovno na njega spusti kišu, pa ono oživi i uzbuja, i nama se čini da to neće nikad proći, neće više nikada nestati. Tako je jako, tako je izazovno, tako je lijepo. Ali i pored svega toga, ono ponovo osuši i ponovo nestane. Koliko ima ljudi, braće i sestre, koje žive samo za taj dunjavuk. I liježu i ustaju samo zbog njega. I sve žrtvuju i sav svoj trud, svoje znanje i svoj znoj prolijevaju i žrtvuju na putu dunjaluka. I sve svoje potencijale ulažu za to. Čovjek se probudi, pogledajte, probudi se, jede, ode na posao. Vrati se, umoran, skrhan sa, jede, spava ponovo, opet ujutro ustane, opet na posao. Čitav život samo tako. Bez seđde, bez avdesta, bez zahvale Allahu dželle. Koliko ima muslimana koji ne klanja ništa osim džume, petkom dođu u džamiju. Samo petkom. Ne želimo da kritikujemo, nego samo da konstatujemo kakvo je naše stanje. Kakvo je naše stanje? Koliko ima muslimana koji dođu samo jednom u džamiju, u životu, ne da klanjaju, nego da bi se njima klanjalo samo i mrtve dovedu i uvedu džami. A živoga nisi mogu nikako uvesti. Dakle, onima kojima je dunjaluk glavni cilj, čak ako nevjernik ima taj dunjaluk, ako ga nevjernik posjeduje, on je spreman da prijatelje sa njim. Pogledajte kako bošnjaci sad sarađuju i prodaju naše naoružanje, naše naoružanje židovima, da bi oni bili muslimani. Dakle, spremni se povezati radi dunjaluka s najvećim protivnicima islama uraditi bilo šta, bilo šta na dunjaluku, samo ako neko ima imetak. A pogledajte kako smrt dolazi iznenada. Čovjek umre. Bogat čovjek. Umre i za sve sve ostavi. Sav dunjaluk ostavi. I onda šta? Nasljednici se okupe i začesto razgrave što je on ostavio. I on odgovara u kaburu, bude ispitivan prije sudnjega dana zbog toga, a ovi, ovi razgrabili dunjaluk sad njegov imetak drugi uzeli, drugi ga sad uživa i on odgovara zbog toga. I kad ga Allah pita što nisi klanjao, zbog dunjavuka. Što si sprečavao da'u, zbog dunjavuka. Bojio se da ne izgubim položaj, da ne izgubim ovo, da ne izgubim ono, sve vezano za dunjavuk. Buharija i muslim bilježe hadis od Amra ibn Aufa, al Ansarija da je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, Wallahi ja se ne bojim za vas siromaštva, već se bojim da vam se ne otvori dunjalu kao što otvorimo prije vas pa da se natječete u dunjavuku kao što oni natjecali i da vas uništi kao što je njih uništio. I da vas uništi kao što je njih uništio. Musliman danas imaju dunjavuku, o tom ne trebamo govoriti. Znamo da su najbogatiji. I da imaju najviše i nafte i para i svega ostalog. Ali praktično nemaju ništa. Pogledajte kad čovjek veže za dunjavuk. Spominje se jedan Israilijat vezan za Isra i Salama. Vrlo je poučan. Dakle, kad su pitanje Israilijati, ono što nam prenose židovi, odnosno na Lukitabije, mi se prema njima odnosimo kako? Ako nisu u neskladu sa Kur'anom i Sunnetom, dakle, ako ne protiriječe Kur'anu i Sunnetu, dozvoljeno da se ispričaju kao pouka. Kao pouka. Ovaj primjer ne proturječuje Kur'anu i sunnetu, vezan za Isala i Selama, mi ne kažemo da istina da je laž, ali navodimo ga kao primjer. Kaže Isala i Selam, u toj predaji stoji, da je Isala i Selam pošao na putovanje. Pošao je na put, i jedan je židov, želio sa njim da se druži. Nije bio njegov sebe, nikao želio sa njim da se druži. Bi mene primio kada bi. I pošao na putovanje, na jednom mjestu je odmarali Isala i Selam, hoće da klanja da klanja, da padne Allahu na seđdu, jer je Allahu rob, a nije Bog, kako kažu kršćani. Da padne Allahu na seđdu, pa je ovoga spremio da im kupi hrane, da im donese hranu, dok on sklanja. I ovaj se vratio, donio je tri somuna. Isala je sam je odulio s namazom i ovaj nije mogao čekati, on pojde jedan samun. Kad Isala je sam sklanjao, a mi znamo da je jedna od njegovih muđiza bila koja, osim što je Allahom voljom oživljavao mrtve, izliječio gubavce, da je znao šta ljudi, jedu i šta u svojim kućima slažu od hrane, u svojim hambarima i tako dalje. Pa kad je predao selam, pita ovoga, kad su htjeli da jedu, kaj gdje je treći somu, kaj vallaha je bila samo dva. Pa dobro. Htjeli su da jedu, naišla je gazela i oni su je uhvatili. Isa alaih sallam je zaklao i onda molio Allaha Đalešanhu da je oživi. Da je oživi. I Allah je oživio gazelu. Kad je ovaj to vidio, rekao je, subhanallah, oživio Zaklo je on, vidi sad voda opet. A vidio kako krv teče od nje. Vidio je da je, da je mrtva bila. Pa mu kaže Isa Selam, Tako ti Allaha, koji ti omogućuje da vidiš ovu muđizu. Ko je vlasnik trećeg somuna? Kaj vallaha bila samo dva. Dobro. Krenuli su dalje, dok su do vode. Isa Selam ide preko rijeke bez, bez ikakvih problema. Nema mosta, ali nigdje ne stapa ništa. Ovaj ne smije, ostao na obali. I samo gledaj, čudi se. Subhanallah, vidi voda po vodi. I on se vratio i kaže mu, tako ti Allaha koji ti omoguće da vidiš ovu muđizu. Ko je vlasnik trećeg samuna? Ja vallaha bilo samo dva. I sjeli su na obalu. I Isa je sada napravio tri brežuljka pijeska. I onda je digao ruke i zamolio Allaha da je pretvori zlato. I Allah je pretvorio u zlato. I onda Isa je selam raspoređuje i kaže, jedan brežuljak tebi, jedan meni, jedan vlasniku samuna. Kaj ja sam vlasnik samuna jasno vlasnik sam mu. Dakle, kad je u pitanju zlato, onda je spreman, spreman da žrtvuje, spreman da kaže da je on vlasnik toga. Kaže Isa alaih dobro, kad je vidio koliko je židov zaljubljen u Dunjaluk, kad je tebi sve tri, tebi sve tri dijela, ja tebe napuštam, nema završeno naše druženje. I kad je on otišao, on je sjeo i počeo da pjeva od dragosti. Vi sad vlasnik tri, tri gomile zlata i onda naiđu tri drumska razbojnika nakon toga priđu mu i kad su to vidjeli ubiju ga i uzmu i međusobno podijeli svakom po jedan ali čim su sjeli i podijeli odmah svako od njih u duši svoje razmišlja kako da dokrajeći s ovim da bi uzuo njegov i kažu ko će nam donijeti hranu jedan od njih otišao ka jaču odmah se sam javio kad je on otišao kažu ova dvojica šta misliš da se mi njega riješimo pa da podijelimo ovu treću međusobno Kad pa dobro, kad se vrati s hranom, mi ćemo ga ubiti. A on dok je išao da, do, da napravi hranu da donese, odmah smislio spletku. Kad ja ću staviti otrovu hranu i donijeću, i oni će jesti i otrovaće se i ja ću uzeti njihovo. Kad se on vratio sa hranom, stavio je pred njih, oni su njega ubili i podijelili njegovo. I kad su podijelili, sjeli da jedu. I pojedu otrovanu hranu i svi otišli. Nikom ništa, ostalo zlato. Ostao dunjalu kome? Wallahi je takav dunjaluk. Takav je, takav je dunjaluk i to je njegova suština. Dakle, koliko su ljudi spremni da zbog dunjaluka lažu, da budu nepravedni, da čine zlum, da jedni drugima čine spletke, da podvaljuju. Pogledajte kod nas, u našoj situaciji. Znamo svi kako nam je bilo. Kao da su zaboravili naši ljudi koji su sada na vlasti ili koji su bili na vlasti ili koji su trebiti na vlasti, nije bitno šta si, nije bitno ko si. Šetnici, daleko, daleko manje opasni neprijatelji islamorovi koji su sada došli. Jer sad se svi okupili na Dunjaluku. Najspretniji, najsposobniji spletkaroši protiv islama se okupili sad da dokrajuće muslimane ovdje u Bosni. Ali mi kao da smo zaborali iće da su oni ubijali sve muslimane, samo ti muslimansko ime. Zove se Haso, Hud, gotov si. Maka nikada Allahu na sežene pao. Ubijate. Ali ti spletkariš i ovom drugom podvaljuješ, podvaljuješ svoj prljavi veš i smeće, kako bi njega kazali ja ću ostati. Ej, eh, da je meni ovu još jednu gomilicu zlata, pa kasnije, posle toga što god da bude, nije svjesan da će njemu glavu uzeti. Dakle, kako kaže poslanik sa veselem, a istinu je rekao poslanik sa veselem, kada bi sin Ademov imao jednu dolinu zlata, poželio bi drugu. Kada bi imao dvije, poželio bi treću. I zaista njegova usta ne može začepiti ništa osim zemlja. Osim, osim zemlje. Dakle, kada čovjek zaslijepi u Dunjaluku i kada se preda Dunjaluku, onda postaje, kako uzvišeni kaže, gori od stoke osim braća i sestre istinskih mumina. Zašto? I muminki. Zato što oni imaju svoj cilj. Imaju svoj zadatak, imaju svoju vazifu s kojom je Allah Đelešanuhu zadužio i njihova briga treba da bude ahiret. Jer oni znaju da je Dunjaluk ahiretska njiva i ovdje se sije dobro da bi se požnjelo, požnjelo na ahiretu. Na dan, kako kaže uzvišeni, je umelajem fe umanu vala banun, kada neće koristi metakni sinovi illa men atallah bi qalbin salim osim onoga ko dođe Allahu Allahu čista srca zato nas Allah u istoj suri suri kef upozorava poslije ovog ajeta gdje opisuje gdje Allah navodi primjer dunjaluka kaže al malu wal banun zinatul hayatid dunya šta al malu wal banun imetak i sinovi su šta zinatul hayati ukras ovoga dunjaluka wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbi ali su dobra djela koja vječno ostaju bolja kod tvoga gospodara. Wallahi bolja. Zaista su ukrav sinovi i metak i sve ostalo što je na dunjalu. I Allah u drugom ajetu kaže I'lamu annama l'hajatu dunija la'ibu wa lahu wa zina. Znaj da je dunjaluk šta? Igra i zabava i ukrašavanje. Wa tafahurum bejnekum wa takathurum fil amuali wal auladu i međusobno vaše nadmetanje i hvalisanje u čemu? U sinovima i u imetku. To je dunjalog. Takav je, takav je dunjalog. Poput i primjer za taj dunjalog, Allah navodi u istom ovom ajetu i kaže primjer za, to, za dunjalog je kao bilje čije rastinje kad izraste zadivi koga? Nevjernike, subhanovo. Kemetele gajitin ađbal kufara nebatuhu. Kao primjer kiše koju Allah spušta s neba pa izraste rastinje zelenilo raznorazno i zadivi koga nevjernike. Pa posle toga postane ponovo suho. Sve bude, sve bude posle toga uništeno. Igra i zabava, kao što mi danas to vidimo. I svjesni smo toga, a i mi upadamo u te zamke. Koliko vremena potrošimo u igri i zabavi. Koliko vremena potrošimo u igri i zabavi. Pogledajte koliko čak ne razumijemo jednu od najvećih blagodati Allaha Đelešanuhu. Vrijeme, braćo i sestre. A svi ste omladina. Većina. Većina Sve omladina koja treba da bude kičma jednog naroda. Kičma Islama i glavni stub i glavni nosilac ovog emaneta s kojim se Allah što zadužio. Šta kaže Abdullah ibn Mas'ud? Wallahi ma nedimtu ala še'in ke nedemi ala jevmin غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي Wallahi, ni zbog čeg se ne kajim. I ni zbog čeg se neću kajati. Kao što se kajim zbog dana čije sunce zašlo. Dakle, zbog dana koji je prošao, otišao, nema ga. U kojem se smanjio moj jeđel. Skratio se moj jeđel već za jedan dan. A nije se povećalo moje djelo. A nije se povećalo moje djelo. Zato nas Allah što upozorava na to. Na mnogim mjestima u Koranu, šta je to dunjaluk? I kada su dječaci došli, Jahjavu alaihi salamu, bio dijete i on također, njihov vršnjak, i kažu, o Jahja, Allah govori za njega da mu je dao mudrost i znanje još dok je dijete bio. O Jahja, hajmo, kaj, kuda ćete, hajmo da se igramo. Kaže, vallahi mali lajbi hulikna, vallahi nismo zbog igre stvoreni. Dječak, Jahja, dijete, nismo zbog igre stvoreni. Dakle, to je istina, nismo braći sve se stvoreni radi igre i zabave, nismo stvoreni radi igranih filmova i serija, sapunica, radi kinosala, radi arena, kao što su arene na futbalskim stadionima i ostalim stadionima, gdje muslimani danas ne ostali, oni nas ne zanimaju puno, gdje provode većinu, većinu svoga vremena ili dobar dio, dobar dio svoga života. Ti si musliman stvoren zbog većeg cilja, kako kaže uzvičenima halaktu džinne val insilja li abudun, džine i ljudi nismo stvorio osim da meni robu i mene obožavaju. Nije grijeh, braćo i sestre, kad god govorimo o dunjaluku, mi nećemo kazati da je grijeh raditi na uzubila. To nećemo nikad. Nije grijeh raditi. Nije grijeh se školovati. Nije, naprotiv, naprotiv. To islam traži od nas. Nije grijeh imati bogatstvo. Nije grijeh sticati bogatstvo. I kad to radiš, kad si na tom putu, samo tada upitaj svoje srce. Šta ti je cilj? Šta ti je cilj s tim? Ako ti je cilj da s time pomogneš islam i da izmetiš islamu, blago tebi. Blago tebi. Bio učenjak, bio bogataš, mašta bio i mašta imao dunjaluka, ako s time hoćeš da pomogneš islam i muslimane, blago tebi. I znaj da je sve ostalo Allah zbog tebe stvorio i tebi počinio. I nebesa, i sunce, i mjesec, i kišu spušta zbog toga i bereketi daje, jer Allah pomaže muslimane i pomaže one koji pomažu islamu ali se pazi da ne budemo od onih, da ne budemo oni za koje je kare se Sallam, koji će se pokvariti toliko da nema životinja, a Allah ne bi kišu spustio. Dakle, za te blagodati ne budu spuštene zbog nekog, zbog nekog drugog. Jer Dunjavuk je u istinu kratak. Harunur Rashid, kada je bio halifa islamskog ummeta i tada najveće države na Dunjavuku, kada je bio na samrtnoj postelji naredio da ga odvedu, da ga odvedu, odnosno da ga odnesu do kabura u koji će ga spustiti pa su ga donijeli do kabura i kad je vidio tu tminu i tu tjeskovu u koju će leć uskora za koji minut počeo je da plaće i uči kuranski ajet ma agna anni malije halek anni sultanije moje bogatstvo mi ništa nije pomoglo moje snage više nema i onda je pogledao prema nebu i uputio do Allahu govoreći ja men la je zalu mulku irham men kad zale mulku o ti čija vlast ne prestaje, smiluj se onome čija je vlast prošla. Čija je vlast prošla nema. Nestalo svega, valja se sve se sa Allahom Đelešanuhu. Dakle, i Allah kaže za dunjaluk na kraju u ovim ajetima, o fil ahireti azabun šedid. A na ahiretu, zaista je dunjaluk obmana, a na ahiretu je žestoka kazna. Za koga? Za onoga ko nije shvatio suštinu života. Za onoga ko je živio kao nevjernik ko je živio kao stoka, ko nije obožavao Allaha, ko nije spoznao svoga gospodara, za njega i dalje, ne staje samo tu, nego kaže وَمَغْ فِرَتُمْ min Allahi وَرِدْوَانِ I oprost i zadovoljstvo od svoga gospodara, za koga? Za onoga koji je shvatio suštinu života, koji je shvatio da je Dunjaluk kahiretska niva, koji je shvatio i spoznao da je Dunjaluk bio musalla Allahovi poslanika, na koju su Allahu seždu činili, i da je bio poprište borbe i ostao poprište borbe između dobra i zla i da on bude od učesnika na tom poprištu u safu dobra, u safu istine, onaj ko to svati i ko se na taj način posveti dunjaluku i bori se da Allah reč bude gornja, njemu inša Allah pripada nagrada, oprost i zadovoljstvo njegovog, njegovog gospodara. To molimo Allaha Đelešanu da nam otvori srce za istinu, da nas učvrsti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da nam oprosti grijehe, da olakša ummetu, da ubrza pobjedu istine, da pomogne muđahide na svakom mjestu zemljine kugle i da nas uvede u džennet. Amin. Jazakum.